Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. And today's topic is Napiya Sutta, Not to Be Hatred, part number four. And the lecture will last one and a half hours. And we would like to invite Pante Bawara Damika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại và chủ đề bài pháp thoại của ngày hôm nay là bài kinh đưa đến thân ái phần số 4. Bài pháp thoại sẽ kéo dài 1 tiếng 30 phút và chúng con cũng xin kính thỉnh Tàn Tề Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Xin quý vị thính Pháp được an vui trong ngày hôm nay. Xà đu, xà đu, xà đu. So, before giving in Dhamma talk. We were very respect to Buddha by reciting in Namo Dasa three times. Và trước thời vã toại thì chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Bhagavato Arahato Sama <coughs> Okay. The soda we will talk about is Nabiya Soda. uh, direct translation said not to be hated. Not to be hated means uh, to be lovely, to be loved. Bài kinh mà chúng ta đang học đó là bài kinh Napiya Sutta. Nghĩa trực tiếp của Napiya Sutta là không để không để bị ghét, không để bị chê trách và thì không không để bị ghét bị uh, ghét bỏ ở đây nghĩa là dẫn đến hay là đưa đến thân ái So number one factor is not to not to be the one who make problems or the cause of problems. Number two is not to be the one to be the one who wishes to practice. Number three, not to be the one who has evil desire. Number four, not to be the one who usually gets angry. We have, we have taught these factors in the previous talks. Và trong những thời pháp trước thì Ngài Xe đó đã dạy cho chúng ta bốn pháp, đó là pháp đầu tiên, đó là vị tỷ kheo, đó là không là không phải là cái vị tỷ kheo mà ưa thích kiện tụng. Và cái pháp thứ hai đó là cái vị tỷ kheo là ưa thích sự thực hành. Và pháp thứ ba đó là vị tỷ kheo mà chúng ta không phải là cái người, không phải là cái người mà có những cái ác dục. Và cái pháp thứ tư đó là không phải là cái người có cái những cái tâm sân, những cái ác ý. So next one. is uh, Meki. We call it in Bali Meki. If one bhikkhu is Meki, Meki means uh, uh, who break others' what, other others' qualities. Uh, so may translate huh? depreciation oh uh, depreciation uh, this maybe not not gratitude yeah. so uh, also not phrasing, not not usually phrase, or don't usually phrase. removal of makeup Mecca, breaking others' word, depreciation. <coughs> if so, it is uh, not to be loved, not to be respected, not to, not to increase, uh, no, not to develop, uh, not to be peaceful, not to be oneness, means that not to have concentration if uh, we do opposite uh, not having Mackie pressing removal of Mecca if so it is said to be lovely to be respected to be developed uh, to develop to be peaceful to be oneness yes. but. tiếp theo nữa đó là là cái pháp thứ tự, à, pháp nữa đó là pháp mắc là mắc kỵ mắc kỵ ở đây nghĩa là dèm pha hay là vô uh, cái thái độ vô ơn hay là dèm pha và khi một vị tỷ kheo là có thái độ là vô ơn và dèm pha thì cái pháp này là cái pháp mà không đưa đến sự thân ái, không đưa đến sự cung kính, không đưa đến cái sự phát triển và không đưa đến cái sự an tịnh và không đưa đến cái sự thống nhất hay là không đưa tới định. Và tương tự như vậy ngược lại với cái pháp này thì vị tỷ kheo Ờ, và nữa nếu mà vị tỷ kheo mà lại không tán thán nghĩa là vị đó không tán thán cái sự mà loại bỏ dèm pha loại bỏ cái sự vô ơn thì cái pháp này cũng là cái pháp mà không đưa đến cái sự thân ái không đưa đến sự nhất trí không đưa đến sự cung kính không đưa đến cái sự tăng trưởng và không đưa đến uh, không dẫn tới định ngược lại nếu mà vị tỷ kheo mà uh, là đã loại bỏ được cái sự dèm pha và có có lòng tri ân và vị tỷ kheo mà tán thán cái sự loại bỏ uh, ờ, nhiếp phục diềm pha và vô ơn thì vị tỳ kheo này là người mà có đưa đến sự thân ái sự cung kính sự tăng trưởng và sự an tịnh và sự nhất trí sự thống nhất hay là đưa tới định Mekha means <clears throat> like uh, people may have their quality or good things. Uh, so about that, uh, sometimes uh, we may break. Or oh, he don't have any quality. Uh, it is not good like that. If really bad, even uh, even their parents, they may say, so no benefit for me, not doing anything good. So uh, sometimes uh, we may happen to break uh, others' word or one's word. So uh, maybe easy to do depreciation. If so, this is a not respectable action. So we should notice that. Uh, so we should try to remember others' good deeds. Um, uh, happen to say others' good deeds, others' word, uh, which is something good. So it is respectable. cái thái độ giảm pha ở đây đó là cái thái độ giảm pha ở đây có nghĩa là gì ví dụ như là người khác người ta có những cái phẩm chất tốt có những cái hành động tốt và có những việc làm tốt nhưng mà là chúng ta đi giảm pha nói rằng ồ người này chẳng làm chẳng làm việc gì tốt cả không có việc gì tốt cả người này làm những điều xấu nghĩa là người chúng ta có những thái độ gọi là vô ơn hay là giảm pha nghĩa là loại bỏ nghĩa là không có tán thán cái việc làm tốt của người ta không tán thán những cái lời nói tốt của người ta mà lấy thái độ dèm pha và ờ, nói rằng người này là không có làm điều gì tốt cả ngay cả đối với cha mẹ mình cũng thế ví dụ một số người họ nói rằng cha mẹ chẳng làm gì cho chúng ta cả cha mẹ không có làm gì không có nuôi nấng không có dạy dỗ vân vân nghĩa là cái thái độ đó là thái độ vô ơn hay là dèm pha có nghĩa là nói um, không có biết cái công lao không có biết công ơn và không biết uh, tri ân cái sự uh, cái những việc làm tốt những lời nói tốt của của người khác thì tất cả những hành động đó là những hành động mà không đưa đến không là những hành động vô ơn không có nhớ ơn và đó là những hành động không có tốt và nó đem đến những uh, nghĩa là không phải là hành động mà dẫn đến tới sự thân ái không phải những hành động mà đem đến cái sự quý mến của người khác và cũng không phải là cái hành động mà để cho để để người khác đáng tôn trọng hay là đáng cung kính mà không cũng không phải là hành động để mà uh, nhớ ơn không phải là hành động tốt không phải là, là cái lời nói tốt So Something opposite of this is uh, uh, there's one word, Baba Babagrihi. Who usually blame evil. <laughs> and okay, uh, this is one of the quality of Bande Saribuddha. So, uh, but uh, we cannot praise uh, if something is evil. <laughs> so, uh, about the bad deeds that we cannot praise. Even if we blame uh, evil, uh, it is a, a, kind of good quality. Yeah. So, but uh, we don't want to blame uh, the person. Maybe we should have, a, uh, if we want to blame uh, evil of others, so we may need to check our mind. Uh, should be with meta or wishing benefit. Uh, so, but anyway, blaming uh, is uh, to be done carefully. <laughs> so, yeah, we may check ourselves. Uh, you really wish benefit or not? You really have meta. If so, it is also good quality. But also remember others' gratitude. Uh, uh, Zero, zero microphone a bit too soft, Zero. Yes. Oh. Yes. Microphone too soft. Yeah. yes. microphone? Yeah. Dạ. À, và trong một cái pháp nữa đó là papakarohi à, papakarohi nghĩa là trách chê trách những cái ác pháp và chê trách những cái điều ác chê trách những cái việc làm ác những cái ác pháp và đó là một cái phẩm chất rất là tốt và đó cũng là chính là cái phẩm chất phẩm chất của của ngài Sariputta của tôn giả Sariputta nghĩa là không tán tán. Đương nhiên là mình không thể nào mà tán thán những cái điều ác được và không thể nào mà mình đồng tình hay là tán thán uh, những cái điều, những cái pháp bất thiện, những cái điều ác, những cái ác pháp mà chê trách những cái ác pháp đó là một cái pháp tốt và uh, chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà chê trách. Ví dụ như là người người cái người mà uh, chê trách những cái ác pháp hay chê trách người khác ví dụ trong người đó có những cái ác pháp nào đó chúng ta lên án và chê trách người đó nhưng mà đương nhiên cái việc chê trách này thì chúng ta phải rất là cẩn thận phải xem rằng mình chê trách cái điều này với cái tâm từ hay không và có muốn có phải là tận chê trách với cái tâm mà muốn được cái sự lợi ích cho người khác hay không có phải là với cái lòng tri ân và uh, biết ơn hay không và nữa đó là chúng ta phải uh, tán thán tán thán những việc làm tốt tán thán những cái pháp tốt và phải có phát triển cái lòng tri ân. Yes. So one factor of compassion is uh, knowing and gratitude. So if someone is good, usually you may know others' good deed. You may acknowledge others' good deed. Uh, so uh, there are very rare in the world. There are two kinds of person, uh, which is which are very rare in the world. So one is uh, to know others' gratitude, others' worth. Mm. Also, to do uh, gratitude fast, <laughs> to do good things for the others uh, at, at fast. So before doing of others. So this kind of person is rare in the world. For example, like parents. So parents, they may do gratitude first for their children. Right. So there are two kinds of people which are very rare in the world. Uh, knowing or acknowledging others' worth, others' gratitude, and uh, doing gratitude fast yes mà và cái pháp ở đây đó là biết ơn biết ơn người tốt thường thường là những người tốt những người mà có đạo đức hay là những người tốt được cho là người tốt thì những người đó là những người biết ơn những người đó thường thường là biết ơn và tri ân người khác hay là với có một cái câu nói đó là trên thế gian này trên thế gian này có hai cái điều khó hai cái điều hy hữu ở trên thế gian điều thứ nhất đó là cái người người biết ơn người biết ơn người khác đó là một cái, một cái là một cái người mà rất là hy hữu trên thế gian này và cái điều hy hữu thứ hai đó là cái người mà làm những cái điều tốt đẹp cho người khác trước thì như vậy giống như cha mẹ của mình cha mẹ của mình luôn luôn làm những điều tốt đẹp cho con cái trước tiên và như vậy thì hai hàng người ở đây hai hai hàng người mà hy hữu trên thế gian đó là cái hàng người thứ nhất đó là hạng người biết ơn người khác cái hàng người thứ hai đó là cái người mà làm những cái điều tốt đẹp cho người khác trước tiên thì đó là hai hàng người hy hữu trên thế gian So about this word, uh, we can find another another case, uh, another book uh, in the Dhammapada. There is one stanza. So Atinanakara, etc. So the city of bones, like uh, mentioning about the body. So uh, the Buddha says city of bone. So <laughs> uh, body uh, uh, comparing body to the city. <coughs> so because in Bali we call uh, Nagara Nagara for that city. So one literal meaning of Negra is uh, uh so Na Ankara or uh, Na Ankara, yeah. Na is a food, Kara is a houses. So, but mentioning in location where there is food houses. <laughs> So it is a Megara city because the city is uh, full of a house. So how we make a house is uh, first of all we have to have uh, we have to have a frame uh, with iron. You may tie iron to iron. After that, you may put a cement. So uh, after that, uh, you may apply painting like that. These are houses. So in the same way, our body, uh, our body also first of all framed by bones. Uh, so according to teaching, uh, 300 bones <laughs> in the body rise up with the bones tied with the sinews. Uh, sinews. So like a house. <laughs> so tied with the sinews, after that a blind flesh with the cement so some places are uh, full of uh, flesh, some places are uh, bony. <laughs> so uh, I'd rather go because uh, just the flesh, just the meat is uh, not nice. so covered by skin. So it is a, like a kind of painting. So this is a warrior city. so so come comparing with the city. So sometimes in the Aneka Jati, you know, the Buddha say Gaha or Geha, house. Body is house. So craving is a Gaha Karaka, house maker. Put did this, uh, this body, uh, it is a craving. We attach uh, to this body, uh, this attachment is a house maker. So in that in this stanza, so body is like a city, uh, rise up with the bones, uh, uh, tined with the sinews, vein, uh, smear with the, with the flesh, covered by skin. So uh, in the normal city, mm, there are many beautiful things uh, decorating to the city. So, but about in our body, what we have is uh, in this city uh, put uh, aging, sickness, death. So we have this nature in this city So have aging, have sickness, have death. Uh, another thing is uh, and putting conceit, mana, proud. Sometimes, oh, this is me, something like that. So it is a constant. Although we are ri rising up uh, with bones or sinews and nothing's good, so still have a mana conceit, <laughs> you know. Uh, once we die, nothing useful. People will throw to the cemetery. You know? What's then chicken, chicken dead body, chicken dead body you may put into the refrigerator. <laughs> keep it quite a long time. So but uh, human body, so we throw to the cemetery. Nobody want to catch. So, so putting conceit also. Another word is Mecca, putting in Mecca. So, uh, depreciation, disgratitude. So, uh, why we have disgrace? How we have uh, disgratitude? You know, you wear that cloth very nicely. Uh, after one or two days, smell become bad. <laughs> so uh, clear wearing, beautiful wearing, you offer, but your body react uh, uh, do something bad. In the same way, you eat uh, good food. <laughs> you know, good food like. Uh, in, in Vienna. Huh? Barnes, <laughs> Barnes is very famous. Yeah. They say white, white gold. You make white gold, uh, but uh, what is coming out? And uh, you may see from the eye, eye wax, from the ear, ear wax, uh, from the nose, honestly, nose, uh, some of the mucus. Oh. so any hole from the body uh, something taken out, uh, so pushing out everything is bad. Although you, you eat uh, very good things, the body no gratitude. It is makeup. You react something something badly. So naturally we take a lot. The best medicine we find out and eat the best food. Uh, so we're trying to eat but uh, mm, uh, everyone's body, even a king's body, minister's body, or princess or prince body, so everything coming out bad, uh, so badly coming out. So uh, this is uh, called Mecca. So this is trying others' worth and gratitude. So in this city, Boreal city, so uh, report aging, sickness, death, conceit. Also, disgratitude. Mm. Yeah. Oh, but, so, uh, our body is lovely or not. it is <laughs> <laughs> still love, So it is a problem. Mm. Yes, all. và như vậy thì chúng ta thấy rằng uh, có một cái uh, về uh, ở đây thì uh, trong một cái bài kinh pháp cú giống như là trong Thammapada thì có một cái câu trong Thammapada có nghĩa là Athinang có nghĩa rằng vân vân và khi nói về cái thân này thì Đức Phật nói cái thân này ví cái thân này giống như một cái thành phố cái thành phố thành phố ở đây thành phố ở đây tại sao mà cái thân này nói như, giống như là thành phố gọi là Nakara Nakara từ Nakara ở đây đó là từ Pali từ Pali này phân tích ra na na nghĩa là đầy đủ và kara kala là na nghĩa là nhà nhiều và san sát và kara kala nghĩa là nhà nhiều nhà nhiều nhà đây thì cái từ nakara này hợp lại thành một cái từ đó là thành phố tại vì bởi vì sao bởi vì thành phố thì nhiều thì có rất là nhiều nhà với nhau nhiều nhà với nhau nên nó hợp thành tạo thành cái thành phố và chúng ta biết rằng khi mà làm nhà khi làm nhà đầu tiên chúng ta phải làm móng chúng ta phải làm cái khung và dựng lên những cái khung sắt khung sắt sau đó thì bắt đầu chúng ta mới đổ xi măng vào đổ xi măng vào rồi thì bắt đầu chúng ta mới xây lên xây lên và chúng ta có những cái cột kèo và bắt đầu chúng ta tô chát cái bức tường tô chát xong rồi thì chúng ta sơn lên bên ngoài cho nó đẹp cái ngôi nhà nó đẹp và cái thân của chúng ta cũng cấu trúc cũng tương tự giống như là cái nhà giống như cái thành phố giống như những cái ngôi nhà vậy tại sao tại vì cái thân này thì cấu trúc được uh, làm bởi cái gì bởi những cái cột đó là gì đó là những cái bộ xương thì uh, trong sách có nói đó là khoảng 300 300 cái xương khác nhau để cấu tạo trong cái thân này và để quấn xung quanh những cái xương đó là những cái gân cái gân để quấn để chằng để bó lại với nhau để những cái xương đó nó không bị rời rạc ra để nó có thể liên kết được với nhau bằng những cái gân và gân gân không thì nó không có đẹp mà để phủ ngoài cái gân đó thì chúng ta phải tô chát tô chát um, tôi tác tôi tôi chát giống như tôi chát cái nhà bức tường vậy thì cái nhà vậy thì bằng bằng gì bằng thịt thịt sẽ tô chát ở bên ngoài tô chát ở bên ngoài nhưng mà có thịt tô chát như vậy thì vẫn chưa có đẹp mà muốn đẹp nữa thì sau đó thì cái lớp sơn ở bên ngoài đó cũng chính là giống như là da của mình da của mình để nhìn bên ngoài để che đi bên ngoài để phủ bên ngoài giống như lớp sơn của ngôi nhà vậy thì chính vì thế những cái cái thân này cũng là những thành phố thành phố ờ, của của ờ, và trong trong bài kinh um, đó là bài kinh bài kinh khải, khải hoàn khi mình đức ờ, đức thế tôn mới nói anikachati anikachati thì đức phật cũng ví giống như là chúng ta thân này cũng giống như là ngôi nhà và cái người xây nhà là gì cái người xây nhà chính là tha mái tha mái chính là cái người kiến trúc sư chính là cái người xây nên cái cái ngôi nhà này và tha mái dính mắc dính mắc vào đây là thân của tôi đây là của tôi và chính vì thế chính cái dính mắc này chính là cái người tạo nên cái ngôi nhà tạo nên cái thân cái thân này và thân thì bao gồm là xương xương giống như là cái cột nhà giống như là cấu cấu trúc sắt sắt ở trong nhà và gân gân ở đây thì cũng giống như là cái cái uh, hồ chát xi măng và tô chát lên thịt cũng vậy thịt cũng là những cái xi măng rồi uh, để tô chát lên chát lên cái ngôi nhà và da da ở đây giống như là cái lớp sơn lớp sơn để sơn lên sơn lên cái ngôi nhà và cái thành phố thành phố thì có rất là nhiều thứ cái đẹp đẽ trong một thành phố có nhiều cảnh đẹp nhiều cảnh quan nhiều cảnh trí khác nhau nhiều cái cảnh đẹp khác nhau những cảnh khải ý khải khác nhau nhưng mà trong cái thân này trong cái thân này thì chỉ có bao gồm bao gồm là gì đó là bao gồm già bệnh và chết và như vậy thì mà không những không những là chỉ ba cái thân này bao gồm bao gồm cái già bệnh chết nữa mà nó bao gồm cả man á man á đây là cái sự ngã mạn nó ngã mạn ngã mạn cũng cái thân này không có gì đẹp cả nghĩa là bao gồm nó cấu cấu tạo bởi xương thịt gân vân vân nhưng mà chúng ta ngã mạn và nói đây là thân của tôi và xương gân thịt và cái sự chết ở đây ví dụ chúng ta thấy rằng khi mà một người nào chết thì cái thân này chẳng còn cái giá trị gì cả và người ta ném ra nghĩa địa người ta quan ra nghĩa địa và để cho thì những cái thứ ví dụ như là cái động vật chim tới chim chóc tới ăn cái xác đó rồi những cái con vật tới con cáo con trồn vân vân tới ăn cái xác đó người chết thì người ta quan ra nghĩa địa như vậy và nhưng mà chúng ta thấy rằng nó không khác không giống như con gà con gà con gà gà mà chết rồi thì người ta cất vào tủ lạnh để làm đồ ăn nhưng mà người chết thì lại người ta sẽ không ai mà đi cất trong tủ lạnh cả mà để người ta quăng đi nghĩa địa cái xác người của chúng ta cái thân xác của chúng ta sau khi chết rồi nó cũng chẳng còn một cái giá trị gì hết Maka Maka đây là cái sự vô ơn tại sao tại sao ví dụ như là cái cái, cái sự vô ơn ở đây giống như là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta mặc những cái áo đẹp mặc những cái áo đẹp đi áo quần áo đẹp quần áo giá trị quần áo đắt tiền mình đẹp cỡ nào đi nữa thì nếu mà mặc hai ba ngày mà không có tắm thì nó trở nên những cái mùi hôi cái đó, đó là bản chất của tự nhiên cái thân này nó sẽ tiết nó làm ra nó là có nhiều những cái thứ ô ấy nhiều những cái thứ ô trượt và nó sẽ làm cho cái quần áo của mình có đẹp cỡ nào thì cũng sẽ bẩn và cũng tương tự như vậy vật thực chúng ta ăn những vật thực hảo hạng như bao nhiêu nữa ngon cỡ nào đi nữa đắt tiền như thế nào đi nữa ví dụ như chúng ta ăn những cái món ăn của Việt Nam chẳng hạn Việt Nam có những món ăn rất là ngon đúng không ví dụ như là ăn ăn phở chẳng hạn hay là ăn những cái thứ được ví như vàng trắng chẳng hạn ăn có ăn những thứ mà ngon như thế đắt tiền như thế giá trị như thế hảo hạng như vậy nhưng mà khi mà ăn vào xong rồi thì nó sẽ bài tiết ra bài tiết ra qua hai cái lỗ mắt hai lỗ mũi hai lỗ tai mắt thì bài cũng bài tiết ra những cái thứ bẩn mỗi sáng chúng ta thấy dậy đó thật là chúng ta thấy và lỗ tai cũng vậy hai cái lỗ tai cũng tiết ra miệng cũng tiết, tiết ra hai lỗ mũi cũng tiết ra cũng ra nước mũi nước mắt vân vân và tất cả chín cái lỗ ở trên thân đều tiết ra những cái thứ rất là ô trưởng rất là bẩn thỉu rất là nhờm gớm mặc dù là cái thứ chúng ta cho vào chúng ta ăn vào chúng ta dùng những cái loại thuốc tốt những cái loại thuốc đắt tiền những loại thuốc hảo hạng những cái vật thực hảo hạng thượng hạng có những vị uh, khả ý khả ái nhưng mà khi mà đưa ra nó bài tiết ra trong cơ thể bài tiết ra thì đều là những cái thứ rất là nhờm gớm như vậy ngay cả cả và thân cái thân này do dù là thân của vị vua thân của vị quan thân của công chúa của hoàng hậu hay thân hay là thân bất của bất kỳ ai cũng vậy đều như nhau cả đều bài tiết ra những cái ô ấy đó và tương tự như vậy thì uh, cái maka đó maka đây là cái sự vô ơn và cái thân này á thân này là cái thân này đó là cái thân của cái, cũng tương tự như cái thành phố nhưng mà cái thành phố đầy rẫy cái sự già bệnh chết ngã mạn và vô ơn thì như vậy chúng ta thấy rằng cái thân này có là cái có là cái sự khải Cái hay không? Yes I do. Okay, next one. Sato and Satya. Sato is a person, Satya is a uh, Dhamma or Jirand. so, uh, may translate as uh, Satya is a craftiness a one vehicle has a craftiness. Not praising usually. Usually not praising removal of craftiness. So it is not to be loved, not to be respected. So craftiness means uh, mentioning the qualities which we don't have so some people uh, want to say uh, about the qualities uh, which uh, which they don't have. <laughs> so um, they may think by saying in this way uh, will be lovely, but it is opposite. So uh, if we really wish other people's real love so we cannot do in this way so uh, therefore we think widely you know uh, some people not have a, a very ex expensive wearing especially in Myanmar so they hire from the others <laughs> like a gold or diamond or other wear <laughs> so <laughs> it kind of things uh, uh, uh, a kind of craftiness. Uh, so maybe some people maybe do surgery, <laughs> make beautiful. <laughs> so, so it is uh, one not with real quality. Uh, so we're not we're not bringing real love. Uh, if we think are lovely, but in the past uh, don't have a such things like uh, without morality pretending like uh, having morality uh, not have wisdom but uh, pretending have much knowledge something like that it is a satya craftiness not simple but about the like operation bodily <laughs> some people are yeah really bad so not good to see maybe uh, to be to be nicer uh, it, it may be okay if really bad so some are not much need but they want to be maybe very perfect <laughs> so uh, may consider that so uh, so it is not things. not respectable, not developed, uh, not to be oneness. Uh, if we we go opposite, it is to be loved, to be respectable, etc. Okay. Yes, I know. Uh, và tiếp đến đó là Sattho và Satya. Satya đây có nghĩa là cái cái cái sự lừa đảo lừa đảo hay là một vị tỳ kheo hay là một bất kỳ ai đó mà có cái sự lừa đảo nghĩa là sự không chân thật hay là sự khoe khoang khoe khoang khoe khoang những phẩm chất mình không có thì ở đây có nghĩa rằng satya đó là cái sự khoe khoang khoe khoang những phẩm chất mình không có ở đây cái điều này á, là cái điều mà không đưa đến cái sự thân ái không đưa đến cái sự nhất trí không đưa đến cái sự hòa hợp và không đưa đến uh, không dẫn đến sự thân ái không dẫn tới định và tại sao ví dụ như là một người đó người ta người ta nói dối nói dối những phẩm chất mình không có thì người ta nói như vậy người ta nghĩ rằng người khác sẽ thích mình người khác sẽ sẽ yêu quý mình người người khác sẽ thương mình người khác người khác sẽ thân ái với mình nhưng mà thực ra thì nếu mà khoe khoang như vậy thì nó lại ngược lại thì đó người thì người ta người ta sẽ không uh, người đó người khác sẽ không có thân ờ, thương mến mình người ta không có yêu thương mình không có thân ái với mình ví dụ như chúng ta thấy rằng ở bên ờ, miến Điện miến Điện thì không có người ta dân chúng còn dân người ta còn đang nghèo và nhiều người không có những cái đồ trang sức đắt tiền nhưng mà họ đi thuê họ đi thuê những cái người à, thuê những cái cái vàng bạc rồi kim cương vân vân họ đi thuê ra thuê của người khác để người ta đeo vào người ta làm như vậy người ta nghĩ rằng người ta sẽ đẹp hơn được người khác yêu quý hơn nhìn thấy ưa nhìn hơn nhưng thực tế đó cũng không phải là một cái pháp mà dẫn đến sự thân ái dẫn đến cái sự mà uh, nhất trí dẫn đến cái sự tăng trưởng hay là dẫn đến dẫn tới định Ờ, và cũng ờ, cũng như vậy ví dụ như là một vị tỳ kheo hay bất kỳ ai đó mà không có là người không có giới nhưng mà giả như mình có giới không có trí tuệ nhưng mà cũng giả như mình có trí tuệ nghĩa là khoe khoang hay là thể hiện những cái phẩm chất mà mình không có ờ, và như vậy thì đó là cái người xấu cái người không có uh, không có đưa đến không cái pháp này không đưa đến cái sự thân ái không đưa đến cái sự nhất trí không đưa đến cái sự tăng trưởng không đến cái an tịnh và không đưa đến dẫn tới uh, nhất nhất trí hay là không đưa đến không đưa tới định và một số ví dụ như một số người người ta xấu quá người ta xấu quá hay là một số người họ xấu quá họ muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ để cho người ta dễ nhìn hơn thì nếu mà xấu quá trường hợp đó để cho để khách nhìn để dễ nhìn hơn thì cái trường hợp này thì không không có vấn đề nhiều nhưng mà cái trường hợp mà người ta đã đẹp bình thường rồi nhưng mà người ta cứ muốn là người ta đẹp hơn nữa và người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ để sao để cho nhìn cho cái mặt hay là nhìn cho trở nên đẹp hơn nữa thì đó mới là cái vấn đề vậy như vậy thì một số người làm thực hành theo những cái pháp này thì đó chính là những cái pháp mà không dẫn đến cái sự thân ái không dư không dẫn đến cái sự tăng trưởng không đến sự dẫn đến sự thống nhất không dẫn đến uh, sự an tịnh và không dẫn đến định và nếu mà ai đó mà làm ngược lại với cái điều này đó là một cái người khiêm tốn không khoe khoang và không có đi lừa đảo thì người này là cái người mà dẫn đến cái sự thân ái sự nhất trí um, dẫn tới sự an tịnh và dẫn tới định Yes, Edo. Next one, Maya uh, Maya. And may translate correctly or uh, huh? hypocrisy. Hi hypocrisy. Hypocrisy. Yes. So, uh, so the meaning is like like India is like that. So revealing, uh, oh, concealing own fault. Yeah, like a breaking morality, but uh, you don't want to reveal, uh, so concealing. Uh, so it is not lovely things. So if we stay among practitioners like a bhikkhus, so if we commit offense, yeah, it is a uh, bad deed uh, done because of defilement. So if you use out, so some may think uh, it is uh, other people may think wrongly. So among good people uh, may not think, uh, uh, may not hate. So it is lovely things. But uh, if you don't have a good environment, so if so, maybe sometimes you may need to conceal. <laughs> So other people sometimes they want to press the other person if they know your weakness. So, but among practitioners, among good people, uh, like uh, fellow monks, uh, most of fellow monks, if you open your fault, uh, if you confess, so they will love you. It is lovely things. It is a respectable thing. Yes, yes, sir. Và cái à, pháp thứ hai mà cái pháp không dẫn đến không dẫn đến cái sự thân ái ở đây đó là maya. Maya thì cái ý tưởng tương tự như ở trên maya ở đây đó là che giấu, che giấu cái lỗi của mình ví dụ à, che giấu tội lỗi của mình ví dụ như là cái người một người đó phạm giới phạm giới nhưng mà người đó che giấu cái, lỗi, đi không có nói với người khác và che giấu những cái tật xấu của mình thì đối với những cái trong những hành giả như là các vị tỷ kheo bhikkhu thì tỷ à, tỷ kheo bhikkhu khi mà phạm giới thì người vị đó phải đi sám hối phải nói ra nói ra thì trong cái cộng đồng của những người tu hành với nhau trong cộng đồng của những đều là những người hành giả đều là những người tốt với nhau khi mà nói ra như vậy những cái lỗi lầm của mình như vậy để sửa đổi và để không có không có tái phạm nữa thì như vậy là cái điều mà điều dẫn đến sự thân ái và được nhiều người trí tán thán cái việc làm này nhưng mà trong cái trường hợp và ví dụ như là có rất là nhiều người họ phải ở trong cái cộng đồng mà cộng đồng xấu nhiều người xấu thì họ sẽ phải che giấu cái tội lỗi của mình tại họ không muốn nói ra tại bởi vì khi nói ra sẽ có thể dẫn đến người khác biết cái yếu điểm của mình và làm hại mình nên thành ra người ta che giấu nhưng mà đối với khi mà trong cái cộng đồng là những hành giả những người đồng đạo những người tu hành đều là những người tốt thì người, tất cả những người tốt này đều tán thán cái sự mà ờ, sám hối nghĩa là sự mà nói ra cái tội lỗi của mình không che giấu tội lỗi của mình thì cái sự không che giấu tội lỗi này đó là cái điều mà dẫn đến cái sự thân ái dẫn đến cái sự nhất trí dẫn đến cái sự uh, an lạc an tịnh và dẫn đến dẫn đến tới định thì đó là một cái pháp mà uh, chúng ta cần phải có Okay, we will move next one. So, if it's one bhikkhu not having known, not reflect. Lokodara Dhamma. Lokodara Dhamma means Megaphala Nibbana. So, usually not phrasing having Lokodara Dhamma. If so, it is not to be loved, not to be respected. If someone have known, repetitive sound logodrama, usually praising having logodrama. If so, it is a lovely thing. It is a respectable thing. Và nữa, nếu là một vị tỷ kheo, vị tỷ kheo hay là hành giả vị tỷ kheo mà không có quán tưởng, không quán tưởng các pháp siêu thế là Lokottara Dhamma Lokuttara Dhamma ở đây đó chính là đạo quả Niết Bàn Mangaphala và Nibbana. Và khi mà vị tỳ kheo mà không quán tưởng, không có suy xét, không có quán tưởng và không có tán thán về những cái Lokuttara Dhamma, những cái pháp siêu thế ấy, thì vị tỳ kheo này là cái vị mà người mà không dẫn đến cái sự thân ái, không dẫn đến cái sự tăng trưởng, không dẫn đến cái sự cung kính, không dẫn đến cái sự yêu mến và uh, nếu mà vị tỳ kheo hay là một hành giả mà vì đó luôn luôn là quán tưởng, quán xét về các pháp siêu thế Lokuttara Dhamma đó là đạo, quả và niết bàn. Thì vị tỳ kheo mà có biết biết biết được hay là quán tưởng về các pháp siêu thế Lokuttara Dhamma, những cái pháp siêu thế đạo, quả và niết bàn thì vị này là người mà đưa đến cái sự thân ái, là người đưa đến cái sự tăng trưởng và là người đưa đến cái sự thống nhất, sự nhất trí và dẫn tư định. So, next one. If one usually stay in seclusion or not staying in seclusion, not praising seclusion. It is a not lovely thing. It is to be hated, not respectable. If one bhikkhu stay in seclusion, usually stay in seclusion, Praising seclusion. If so, it is to be loved, to be respectable. và pháp nữa đó là vị tỳ kheo vị tỳ kheo mà không có sống ẩn cư không sống độc cư không sống ẩn cư và cũng không tán thán sự ẩn cư thì vị tỳ kheo này là cái người mà không đưa đến cái sự thân ái và cái người mà đáng chê trách đáng bị ghét bỏ và cái pháp này thì không có đưa đến cái sự cung kính, sự tôn trọng. Nếu một vị tỷ kheo mà sống ẩn cư, tán thán sự ẩn cư, thì vị tỷ kheo này sẽ là người mà đưa đưa đến cái sự thân ái và đưa đến cái sự cung kính, sự tôn trọng. Yes, hello. So when I was in Singapore, so some students they learn leadership, uh, leadership. to lead people. I, I don't understand very detail, but generally we can understand leadership to be leader. So now uh, what they say is uh, bhikkhus are leaders. <laughs> they have many followers. So because of this, uh, their teacher send uh, their students uh, to the bhikkhus who they know. So uh, each stu students uh, they go to their teachers <laughs> they ask the questions so how to be leader <laughs> so what are the ways uh, to be leader so uh, I told him a few things like uh, Singala Soda, uh, so making the way of making a friendship. Uh, so etc. <clears throat> but uh, uh, most of things they know already, famous uh, things they know. So, yeah, about the morality also we have said. Uh, the last thing we, we say is uh, like uh, similar to seclusion. So monks or bhikkhus are usually meditate. So meditation uh, supports to stay alone, uh, to be happy in a seclusion. Uh, because of this, uh, those bhikkhus, although they do something with people, like uh, teaching, uh, teaching Buddha's teaching or giving Dhamma talk, so although they are doing in this way, uh, based on their practice. Uh, they may not attach to the audience. <laughs> so uh, having students, it is also okay. So if students will leave, uh, so uh, staying alone also quite nice. <laughs> so because of this, uh, not much a problem. Uh, although teaching, so not much attaching into the to the audience, Uh, so, but uh, it is lovely things. So Orients uh, sometimes uh, they may know, oh, not not so attaching, really giving, really offering. So this is a lovely things. so so sometimes uh, because of this, uh, we don't want to take a photo or oh, I'm talking in Dharma. <laughs> These are my disciples, or oh, yeah. Uh, one is, uh, yeah, we should not attach. Uh, another thing is, uh, some of students, uh, because of wishing Dharma, they listen. So maybe their knowledge, uh, they are being sharp, sharp knowledge, maybe better than us. they may have some kind of mana conceit. They don't want to be student. <laughs> so, but because of Dharma, they hope, they expect, they listen. So one is because of that, uh, I don't want to take a photo. I don't want to show. Uh, we don't want to show people this is my students. <laughs> so, uh, so like that. Anyway, uh, if we are happy in the seclusion, if we don't attach uh, to the waterly conditions. So people may know uh, this condition, but it is a lovely things. Yes, Adam. Uh, và nữa vì à, ví dụ như là trong cái trường hợp mà vị tỳ kheo tỳ kheo vị tỳ kheo mà ưa thích sống ẩn cư và tán thán sự ẩn cư đó là một cái pháp mà dẫn đến sự thân ái đó là pháp dẫn đến cái sự cung kính sự tôn trọng và nếu mà vì tỳ kheo mà à, vì tỳ kheo sống mà không tán thán cái sự ẩn cư và không sống ẩn cư, không tán thán cái sự ẩn cư thì đây là cái pháp mà không dẫn đến sự thân ái, không dẫn đến uh, không đến dẫn đến cái sự cung kính, sự, cái sự tôn trọng. Vì tỳ kheo sống ẩn cư và tán thán sự ẩn cư, hoan hỉ với cái sự ẩn cư thì đó là một cái pháp mà dẫn đến cái sự thân ái, sự cung kính và sự uh, tôn trọng khi mà ngài xe đo ở Singapore đó thì có rất là nhiều các bạn trẻ học sinh hay là sinh viên họ họ biết tới họ biết tới và họ biết học học cái gọi là cái leadership nghĩa là học để trở thành những người lãnh đạo và họ lại đến hỏi ngài à, vị tỳ kheo hỏi ngài xe đo nghĩa rằng Ờ, thưa ngài Sedo, để trở thành người lãnh đạo thì phải làm như thế nào? Tại bởi vì học ờ, thầy cô của họ nói rằng á, các vị tỷ kheo có rất là nhiều Phật tử, rất là nhiều người theo, rất là nhiều đồ chúng. Nên chính vì thế các vị tỷ kheo chắc là những vị tỷ kheo phải là những người lãnh đạo giỏi. Nên là có nhiều người theo như vậy. Nên là chính vì thầy cô của họ mới mới gửi họ tới để mỗi người đi tới một nơi và có những người thì tới gặp những cái vị uh, vị tỳ kheo những vị piku bàn tê để học hỏi và hỏi làm sao để chúng con trở thành những người lãnh đạo tốt thì ngài Sedo có dạy họ ấy, một trong những bài kinh đó là bài Singala Sutta và bài kinh làm thế nào để dẫn đến được sự thân ái làm sao để có được cái sự thân thiện và có được cái có được cái sự bạn hữu thì ở đây khi mà hầu hết tất cả những cái pháp này tất cả những điều này thì họ đều có biết họ cũng họ cũng được học và họ cũng biết rằng cái nền tảng về giới hạnh và cái sự cuối cùng của nó đó là cái sự về nói về cái sự ẩn cư thì vị tỳ kheo hầu hết là vị tỳ kheo là lúc nào cũng sống trong cái việc ờ, việc chính của vị tỳ kheo đó là sống thường sống trong cái việc hành thiền mà hành thiền á, thì phải cần cái sự ẩn cư phải hoa nỉ với cái sự ẩn cư và vị tỳ kheo cho dù là giảng pháp giảng pháp cho người cho người khác dạy pháp cho người khác có rất là nhiều người nghe rất là nhiều thính chúng nhưng mà vị tỳ kheo sẽ không dính mắc vào những thính chúng những cái hội chúng mà mình thuyết pháp còn có thể có học học trò có học trò thì cũng không sao dạy học trò thì cũng không sao nhưng mà uh, khi có dạy xong rồi thì không có dính mắc vào những học trò thì chính vì thế đó là cái sự ẩn cư và hoan hỉ trong cái sự ẩn cư vì tỷ kheo dạy pháp giảng pháp cũng không dính mắc vào những thính, thính giả những cái người học trò những người phật tử ví dụ như là nếu mà dính mắc vào những người phật tử nghe pháp bảo ồ đây là học trò của tôi đây là những người mà tôi dạy pháp cho đây là người mà nghe pháp của tôi vân vân thì đó là cái đó là mana đó là cái sự ngã mạn và chính vì thế nên là nhiều khi họ lại muốn chụp hình nó chụp hình chụp hình chụp ảnh sau những cái thời thuyết pháp để sau này đi khoe với người khác ồ đây là là cái, cái, cái những người mà nghe pháp của tôi pháp nghe pháp của tôi là tôi dạy cho những người như thế này thế này vân vân thì họ sẽ đi đó đó là một số họ họ làm như vậy còn uh, trong cái trường hợp ví dụ những người mà nghe pháp có thể là những người nghe pháp giảng pháp cũng vậy nhưng học trò người ta nghe pháp vị tỳ kheo giảng pháp và nhiều khi người học trò đó họ lại có cái sự hiểu biết rất là sắc bén và nhiều khi họ là hiểu tốt hơn uh, những người à, vị pháp sư nhưng mà khi hiểu hơn hơn như vậy nhưng mà họ lại nghĩ rằng mình giỏi quá những người học trò đang nghĩ mình giỏi quá mình thông minh quá mình giỏi quá và cái ngã mạn chính vì cái mana này khởi sanh khởi sanh như vậy và nhiều khi thì họ cũng những người này không có muốn không muốn chụp ảnh chung cùng với họ bảo ô thôi những người này là những người ngã mạn và không không muốn chụp ảnh chung thì đó là những cái Ờ, cái, cái cái cái chính ở đây đó là khi mà cái sự ẩn cư vì tỷ kheo mà tán thán cái sự ẩn cư hoan hỉ trong cái sự cuộc sống cái đời sống ẩn cư thì đó là một cái pháp mà đưa đến sự thân ái đưa đến cái sự yêu quý và đưa đến cái sự tôn trọng sự cung kính yes sir okay we will continue only one factor yes yes <laughs> uh, next factor is uh, doing a Padisantharaka, uh, Padisantharaka uh, for the fellow practitioners. Huh? Hmm? Hospitality. Yes. So it is a lovely thing, doing a hospitality, Padisantharaka, yes. to the fellow practitioners. So uh, to Padisantharaka, one is uh, giving uh, properties, normal properties. One is uh, giving Dhamma, uh, supporting with the Dhamma, supporting with the properties. So, uh, if you want to be lovely person, so you may need to support with the properties, or you may need to support with with the Dhamma or oh. hmm. so uh, or lovely speech uh, how are you are you okay something like that so uh, it is uh, uh, lovely things so you may take care when they are sick so if so it is a respectable person so if not it is not respectable or it is not to be loved. Yes, đó. Và cái pháp tiếp theo đó là parisan uh, à, parisantara uh, à, à, parisantara raka. Và đó là cái sự tiếp đón, tiếp đón các vị đồng đạo. Uh, tiếp đón tốt đẹp những cái vị đồng đạo cùng vào mạnh đồng và mạnh với mình thì ví dụ như là trong khi đó những người đồng và mạnh với mình tới thì bắt đầu thì những vị tỳ kheo hay là những người đồng đạo này sẽ tiếp đón, tiếp đón và chăm sóc, đón tiếp tốt đẹp những cái người đồng đạo đó là bằng cách đó là tặng cho những cái vật dụng và cúng dường những cái vật dụng tới những người đồng đạo và nữa đó là tặng hay là bố thí những cái bài pháp tới những người đồng đạo hay đồng pha mạnh và đó cũng là chính là những cái hành động mà dẫn đến cái sự thân ái dẫn đến cái sự cung kính dẫn đến cái sự mến thương và nên chúng ta mỗi người cũng vậy chúng ta mà muốn có được cái sự thân ái muốn được người khác yêu quý thì chúng ta cũng phải là hành theo cái pháp này đó là tiếp đón tốt đẹp những cái người đồng pha mạnh và bằng cách là chúng ta cho tặng hay cúng dường về những cái tài sản về vật chất và nữa đó là chúng ta có thể là tặng cho họ những cái tài sản hay là những cái thời pháp những cái bài pháp và nữa đó là chúng ta có thể nói những cái lời thân ái ví dụ như là how are you are you okay <laughs> nghĩa là chúng ta bạn khỏe không ờ, quý vị khỏe không hay là có, có được tốt hay không mọi thứ ổn không thì như vậy đó là cũng lời nói thân ái những lời nói từ ái như vậy cũng là những cái pháp mà đem đến được cái sự thân ái đem đến cái sự yêu mến và đem đến được cái sự cung kính tôn trọng yes I know. so we have said about ten factors. one thing is a good side, the other thing is a bad side, right? So uh, in the soda, bad side fast, <laughs> faster time, bad side 10. Uh, after that, uh, second side is a uh, second uh, good side 10. So uh, if we have a bad dance, uh, so people will not respect. Uh, what is the reason? So fellow practitioners uh, who has uh, who who is wise or who are wise, uh, they may see our evil, our defilements, which is not yet abandoned. So because of this, we not respect, we not love. If we have a good factors, so they will respect what is the reason? Wise practitioners, they will see Badis or akusala dhamma, which has removed. So because of this, uh, they will respect, they will love. Ờ, và trong bài kinh thì chúng ta như vậy chúng ta đã học xong học xong 10 pháp và trong bài kinh này nói về 10 pháp ở đây thì có hai cái vế của nó đó là cái vế đó là về 10 pháp đây đó là những cái bất thiện pháp những cái xấu điều xấu những cái ác pháp và 10 cái điều ngược lại với nó đó là 10 cái pháp tốt đẹp và 10 điều tốt đẹp và khi đó là nhưng mà trong kinh thì nói về những điều xấu trước và nói những về những cái điều tốt sau thì nó có những cái đối lập ngược lại với nó trái ngược lại với những cái điều xấu và 10 cái điều xấu và 10 cái điều tốt là trái ngược lại với những cái điều xấu đó và khi mà người ta mà có những cái điều xấu như có những cái ác pháp này thì người khác không được người khác cung kính không được người khác yêu mến và những hành giả những cái người trí này á những người trí này thì sẽ thấy được những cái bất thiện pháp mà những người kia chưa từ bỏ và những cái bậc trí những cái bậc phàm hạnh những cái người hành giả sẽ thấy được những cái bất thiện pháp của chúng ta nếu mà chúng ta chưa từ bỏ những cái bất thiện pháp đó thì sẽ người ta sẽ không có cung kính người ta đó là những cái pháp bị chê trách và không dẫn đến cái sự thân ái không dẫn đến được cái sự tôn trọng và bởi vì những cái akusalatama hay là những cái pháp bất thiện chúng ta chưa từ bỏ nhưng nếu nhưng cũng cũng như vậy những cái người trí những cái hành giả hay là những người bậc pha mạnh người ta thấy được là chúng ta đã từ bỏ từ bỏ được những cái akusalatama những cái bất thiện pháp trong chúng ta trong, trong chúng ta đã được từ bỏ đã được loại bỏ những cái bất thiện pháp như vậy thì đó là những cái những cái người mà đáng được dẫn đến đáng được dẫn đến cái sự thân ái sự thương mến và dẫn đến cái sự cung kính sự tôn trọng yes đó. so the Buddha gave a uh, simile so if we have a bad factors uh, so simile is like that uh, uh like a uh, crafty, uh, crafty gal, crafty horse, crafty horse. So no good horse, uh, low quality horse. So uh, he may think uh, if it uh, it would be good if people uh, keep me in the heroic horse in the uh, horse, uh, heroes plays. Uh, it would be good if people paid like hero horse. It would be good if people massage me, <laughs> like uh, do the do the go horse. Uh, so Although hoping in this way, people will not keep in the uh, in the hero horse or hero of horse place, uh, the place of hero of horse, uh, may not feed uh, Ajaniya's food, hero's food, uh, may not massage uh, like uh, like do uh, the hero because uh, people, wise people, see uh, his craftiness, uh, his his un unrighteous, which is not yet removed. in the same way, if we have bad affect us, so although we hope, if people serve us like a hero, it would be good <laughs> Although we hope people will not will not do in this way, because uh, wise people will see our weakness, uh, our uh, craftiness, especially like a fellow monks. So, uh, because of this, uh, if uh, we want to be respectable person, lovely person, we should have good factors. Yes, và uh, trong uh, có cái ví dụ ví dụ mà Đức Phật trong Đức Phật có cho một cái ví dụ cái ví dụ ở đây giống như là những cái bất thiện pháp thì giống như là con con ngựa què khi mà con ngựa què thì nó nghĩ rằng á, là tất cả những loài người hay giữ họ giữ con ngựa què này hay giữ là con ngựa què này thì nó nghĩ rằng á, thì nhờ người người ta nên giữ nó giữ nó ở trong cái hàng mà hàng ngựa quý hay là hàng ngựa thuần chủng hàng ngựa hàng ngựa chiến nhưng mà hàng người thì giữ nó ở trong những cái hàng vào trong cái nơi giống như là để đặt nó ở những cái nơi giống như là những cái nơi dành cho những cái loại ngựa thiện chiến nhưng mà cho dù là nó mong muốn như vậy và nó mong muốn cho là người ta cho cho nó ăn những cái loại ngựa à, những cái đồ ăn cho ngựa đồ ăn thương hạng dành cho những cái hàng ngựa thiện chiến hàng loại ngựa anh hùng và massage cho nó giống như là người ta massage cho những cái loại ngựa thiện chiến hay là những cái loại ngựa mà xếp vào hàng ngựa anh hùng như vậy thì cho dù là những cái con ngựa què này có mong muốn như vậy đi nữa thì người ta cũng không bao giờ cho nó ăn những cái cái đồ ăn tốt hay là không bao giờ mà massage cho nó hay là cho những hay, hay là làm những hay là giữ nó ở trong hàng ngũ của những cái hàng loại ngựa thiện chiến và như vậy thì nó mong cho dù mong muốn đi nữa thì cũng không thể đạt được bởi vì phẩm chất không có và tương tự như vậy đối với những cái người ờ, đối với những cái người trí người trí người ta sẽ thấy được thấy được ví dụ như là những cái người cái người mà không có những phẩm chất không có những cái pháp tốt không có những phẩm chất tốt đẹp nhưng mà người ta mong muốn mong muốn là được người khác cung kính mong muốn là được đến được cái sự thân ái nhưng mà đều cũng không không có được cũng giống như con ngựa què vậy con ngựa què không thể nào mong muốn và để xếp vào trong những cái hàng ngựa thiện chiến được và những người trí thì họ sẽ nhìn ra nhìn ra nhìn ra được là những người đồng đồng phạm mạnh những người tu hành hay là những người đồng đạo hay là những cái bậc tỳ kheo đồng phạm mạnh những người bậc trí người ta sẽ nhìn thấy nhìn thấy được là những cái lỗi lầm những cái uh, pháp bất thiện hay là những cái điều bất chính những cái cái sự què quặt ở trong cái giới hạnh của những hành giả khác thì nếu của những người không tốt những cái pháp bất thiện như vậy thì người ta sẽ không cung kính và không dẫn đến cái sự thân ái cho dù mình có mong muốn đi nữa cũng không có được và như vậy nếu mà chúng ta muốn được cái sự thân ái được cái sự cung kính từ người khác thì chúng ta phải có được những cái pháp 10 cái pháp đó là 10 cái pháp tốt đẹp 10 cái thiện pháp 10 cái cái thiện pháp mà dẫn đến sự thân ái yes sir so if we have a good factors uh, the Buddha gave a simile about that. Uh, so, like a thoroughbred novel novel horse, novel horse. Uh, so, although you don't wish, it would be good if people keep heroes' place, although no wish. Although no wish to feed good food, heroes food. Although no wish to do massage for him. People will give, will serve uh, to keep uh, uh, heroes' place, uh, to to feed uh, heroes' food, uh, to massage, because wise people can see uh, no out uh, so not have a satya, uh, not have a craftiness and straight evil which has removed. So in the same way, if a good faithful which has uh, who has uh, good factors, although he don't wish, uh, he, he, does not wish, uh, it would be good if people uh, respect, uh, esteem, or puja. It would be good. Although no wish in this way, people will do respecting. Uh, so being esteem, making puja, because wise people or wise practitioners. Uh, <clears throat> was he is evil which has removed so uh, because of this uh, to be lovely to be respectable we need to have these good factors yes sir yes và có một cái ví dụ khác uh, ví, ví dụ ví dụ ở đây đó là nếu mà chúng ta có đầy đủ những cái thiện pháp đầy đủ những cái pháp thiện như trong bài kinh chúng ta vừa học thì mặc dù là chúng ta là có mong muốn đó thì chúng ta đó thì giống như giống như là cái giống ngựa giống ngựa thuần chủng thiện chiến thì giống ngựa thuần chủng và thiện chiến này thì cái giống ngựa này ấy, đó là cái giống ngựa nó nó không cần phải mong muốn rằng ô mong loài người hãy đặt ta ở trong cái nơi cái nơi dành cho những hàng ngựa thiện chiến những hàng ngựa hàng ngựa anh hùng thiện chiến thì cũng không cần phải mong mong muốn như vậy và vị là con ngựa này cũng không cần phải mong muốn rằng ồ mong cái loài người là sẽ cho ta là những cái vật thực hảo hạng dành cho những cái loài ngựa thiện chiến loài ngựa anh hùng và hay là mong loài người phải massage cho ta là massage cho ta giống như là trong mắt để massage thì những cái dòng ngựa thiện chiến dòng ngựa anh hùng này ấy, thì nó sẽ không cần phải nghĩ như vậy mà cho dù là không có không cần mong muốn mong mỏi như vậy nhưng mà người ta sẽ chăm sóc cho nó sẽ cho nó đầy đủ đầy đủ là những cái loài ở cái nơi trú xứ trú xứ cho nó là trú xứ dành trú xứ tốt đẹp dành cho những cái hàng ngựa thiện chiến dòng hàng, hàng ngựa anh hùng và cho nó những cái loài vật thực hảo hạng dành cho cái loài ngựa thiện chiến anh hùng và cũng massage cho nó cũng như vậy và nếu uh, mà một vị một người một người á, mà không có sa và maya nghĩa là người đó không có sự khoe khoang khoe khoang những phẩm chất mình không có khoe khoang những cái pháp mình không có và maya đó là những người đó là cái người không che giấu những cái lỗi lầm của mình thì tỳ kheo cũng vậy vì tỳ kheo cũng vậy vì tỳ kheo mà có đầy đủ những cái pháp như những cái pháp thân ái như vậy và vì tỳ kheo mà đã loại bỏ được những cái bất thiện pháp thì vị tỳ kheo này không cần phải nói rằng ô mong người ta sẽ cúng dường mong người ta sẽ cung kính tôi không cần phải như vậy nhưng mà người khác ấy, tự động sẽ cung kính sẽ pucha sẽ cúng dường cung kính vị tỳ kheo đó bởi vì tất cả những người trí những người trí người ta sẽ thấy được rằng là vị tỳ kheo này đã loại bỏ được những cái bất thiện pháp và đã từ bỏ những cái bất thiện pháp thì vị đó là cái người mà thân ái và đáng được cung kính và đương nhiên thì không cần phải mong mỏi là có được sự cung kính, có được sự cúng dường mà người khác sẽ tự động là cung kính vị đó và puja cung dường cho vị đó. Thì chính vì vậy nếu mà chúng ta muốn có được cái sự thân ái, có được sự cung kính, có được sự tôn trọng thì hãy loại bỏ những cái pháp bất thiện và phải có được những cái thiện pháp. Yes, sir. Mm. So we should stop. And so Nambia Soda is finished. So we'll go to interview. Sa du sa du sa du. Và như vậy thì chúng ta sẽ dừng ở đây và bài kinh Napya Sutta, bài kinh dẫn đến đưa đến sự thân ái. Ở đây là kết thúc ở đây và uh, chúng ta sẽ đến phần chính pháp với ngài xe đo. Sa du sa du sa du. Và xin xin ban tổ chức gửi lại cho sư đường link đường link câu hỏi. Yes and no. So, uh, uh, Sedo, the first question is Sedo. Um, mm. con kính uh, kính thưa ngài Sedo, mong ngài Sedo hoan hỉ chỉ dạy cho con ạ. À. Trong khi con đang ngồi thực hành thiền vipassana thì con gọi có những âm thanh xuất hiện, con có nên chỉ biết đó là âm thanh mà không uh, và mà mà tâm không phân tích đó là âm thanh gì và tâm không sanh khởi thích hay không thích khó chịu với âm thanh đó rồi ngay khi đó tiếp tiếp tục quay trở lại để một hơi thở hoặc cảm thọ uh, hoặc phóng tâm vì lúc đó con cảm nhận là con biết ở ờ, uh, cái cái sự nhận biết rất là ờ, rất là nhanh nhanh và quay lại để mục đang thực hành hay là con phải tập trung nhận biết rõ ràng đó là loại âm thanh gì chi tiết về âm thanh đó khi con thực hành như vậy là con đang thực hành thiền vipassana hay đó là thiền samadhi yes said đó vanami said đó uh, So I am, I am now practicing vipassana. And then uh, what I'm practicing is when I hearing some noise, I notice that I know that hearing, hearing, yes, any noise comes. So uh, when I, I hear something, some noise, so did I just notice that is the just a noise or I need to investigate that, what kind of noise and how, how, how it feel or what, what kind of noise is that? Or I need to come back to discern the scan the sensation in my body, or I need to come back to the breath, or I need to follow the thought to investigate what the thought is that. Mean thinking, he know that is thinking, or uh, he hearing, he noted that is hearing. So is that uh, I am practicing vipassana or I am practicing samadhi in this case? Uh, Maestro, please uh, teach me. Oh, say that. Okay, say that on the microphone. Say that. Yes. Okay. So uh, we may say first uh, what is the vipassana. So we may say four things. Uh, if you want to do vipassana, so first, first of all, you need to discern materialities in the body. So after that, second, as a second, discerning mentality, After that, rather discerning cause and effect. After that, by seeing arising and flourishing of these three, you should contemplate as nature, doka nada. So as long as uh, you are doing uh, one of four, it is called vipassana. Yes. Ừ. Đầu tiên thì ngài sẽ đo sẽ dạy cho chúng ta biết thế nào gọi là thực hành thiền vipassana. Thực hành thiền vipassana đấy là có bốn cái đề mục, bốn đối tượng của vipassana. Thứ nhất, đó là phân biệt sắc trong thân. Thứ hai, phân biệt về danh. Thứ ba, phân biệt về nhân và quả. Thứ tư, đó là phân biệt được cái sự sanh và diệt của một trong ba cái pháp nói trên và thấy được cái tam tướng khổ, vô thường, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Nếu thấy một chúng ta hành mà phân biệt được đang hành phân biệt quán được một trong bốn cái này thì đó mới gọi là vipassana. <coughs> So what is a samatha is a, like a ten kinds of kasina, ten kasina, uh, ten asuva, Tennosati recollection. For Brahma Vihara, Medagruna Mudita Ubekha. So, four elements. After that, Ahara Patikula Sanya, perception of uh, disgusting about the about the food. After that, four arupa jhana, altogether forty. or zero. So if uh, those objects, uh, it is a uh, samatha. But uh, out of them, four elements, at the beginning, it is a samatha. Uh, later on, it can also be vipassana. Yes, sir. Và khi mà nói về samatha, đó là cái đối tượng thiền định samatha là gì? Chúng ta phải biết Samatha đối tượng thiền định đó là có 10 đề mục Kasina, 10 đề mục Asuba bất tịnh và 10 đề mục tùy niệm, 4 đề mục uh, đó 4 đề mục thiền phạm chú đó là từ bi hỷ xả meta uh, metta uh, karuna mudita và obika từ bi hỷ xả và tứ đại và cái đề đề mục thiền đó là vật thực bất quán vật thực bất tịnh và bốn cái đề mục thiền vô sắc arupa jhana thì tổng cộng là 40, tất cả có 40 đề mục thiền định này. Và trong ngoài trong 40 này ấy, thì có một cái đề, cái đề mục thiền đó là thiền tứ đại. Thiền tứ đại khi lúc ban đầu ấy, thì nó là đối tượng thiền định samatha, nhưng mà đề mục thiền tứ đại này ấy, sau đó sau khi nó cũng thể nó sau về sau thì nó trở thành cái đối tượng thiền đó là thiền vipassana về sau thì tứ đại nó có đặc biệt là khi ban đầu thì nó là đề mục thiền định nhưng mà về sau thì nó làm đề mục thiền vipassana so about the noise you said so if you want to discern uh, sound so you can do as a sound sound is just as a sound uh, which is hitting or uh, impinging your ear So you can do sound, sound. Also you can do uh, bouncing, rising and flourishing of sound, nature, tokanada. Also you can do together with the corsets. Uh, that sound is produced by uh, mind of other person or this sound is uh, uh, so and caused by other causes. So you can do that. So you no need to translate. The sound is just a sound. Like I listen Vietnamese translation. Just a sound. Yes, yes, I know. Yeah. Uh, và trong cái trường hợp mà như trường hợp trường hợp của cô có nói là cô hành biết âm thanh nghĩa là nghe biết là nghe Nghe biết là nghe ở đây là như thế nào? Nếu mà trong trường hợp hành thiền Vipassana, nghe biết là nghe ở đây khi đó là cái âm thanh, âm thanh là nó đập vào nhĩ môn. Và khi đó thì khi đó là cô phải phân biệt được cái sự sanh diệt sanh diệt của âm thanh sanh diệt của âm thanh ở đây và cô phải thấy được cái tam tướng khổ vô thường vô ngã và hay là cô phải thấy được cái nhân cái nhân của âm thanh âm thanh nó xuất phát từ người khác hay là âm thanh nó xuất phát từ cái nguồn xuất phát của âm thanh và uh, cái âm thanh là như thế nào nhưng mà cái âm thanh đơn giản âm thanh chỉ là âm thanh và uh, phân tích nhân của âm thanh hay là phân tích cái sự xanh diệt của âm thanh vân vân và không uh, không cần phải dịch ra đây là âm thanh gì không cần phải dịch ra đây là âm thanh như thế nào và cũng giống như ngài đo ngài đo ngài nghe ngài nghe giống như là uh, ờ, tê thông dịch uh, thông dịch tiếng Việt như vậy thì nghe tiếng Việt ngài chỉ biết nghe biết là nghe chứ ngài ngài không hiểu tiếng Việt là như thế nào đúng không thì cũng tương tự như vậy yes Sedor if you want to discern something being impinged it is your ear side. So the sound impinging your ear translucency or ear sensitivity. So if you want to see this side, this is just ear sensitivity, ear translucency. It is rising and perishing, nature, dukkha, anatta. It is not me, not another way to say, it is not me, not mine, not my soul. It is a vipassana. If you want to do cause and effect, uh, this uh, ear translucency is uh, caused by karma, given by karma. So karma is a cause, if you can see. <laughs> so uh, if you cannot see, just generally you should understand. So uh, caused by karma. So karma is a cause, ear translucency is a uh, effect. So cause also nature dukkha effect also nature dukkha anatta. And another way to say, no me, no mind, no my soul. Yes, Edo. Yeah. Và một cách mà khi mà cô bảo cô nói là quán, quán về Vipassana, đó là khi mà cái âm thanh, âm thanh nó đập vô vào sắc tình kinh nhĩ. Và cô phải thấy được cái sắc tình kinh nhĩ này, đó, đó là sắc tình kinh nhĩ này là sanh diệt liên tục như vậy và nó sự sanh diệt này đó chính là khổ vô thường và vô ngã thì khổ vô thường vô ngã nói cái khác đó là không phải tôi không phải của tôi không phải là linh hồn của tôi hay là cô có thể quán theo nhân quả nhân quả ở đây là gì đó là sắc thần kinh nhĩ cái nhân sanh của sắc thần sắc thần kinh nhĩ nhân sanh của nó là gì đó là do nghiệp karma và nghiệp do nghiệp nên là sắc thần kinh nhĩ sanh và nghiệp karma karma thì cũng là có cái đặc tính khổ vô thường vô ngã anicca dukkha và anatta và khi cái sắc thần kinh nhĩ này thì cũng có cái đặc tính là bản chất bản thể tự nhiên của nó đó là khổ vô thường vô ngã hay nói một cái khác cái này không phải là tôi không phải là của tôi không phải là linh hồn của tôi thì nếu mà có quán được như vậy thì mới gọi là vipassana so another way to see about the noise so when the object uh, base touching whenever they touch whenever they impinge each other, mentality arises. Uh, so it is a hearing, hearing mind. So uh, if you know detail, it is better. If you don't know, uh, just you may do briefly, hearing mind, hearing mind. So uh, heart, some are arising in the heart, some are arising in the ear, uh, uh, like nearly the same time. So you you you approach uh, both ear heart. Uh, also, uh, you take object object is hitting uh, hitting your ear and heart together. So at that time, hearing mind arise. Some are in the ear, some are in the heart. So hearing mind, hearing mind. It is a nature doka ananda uh, not me, not mine, not my soul. If you want to do SA courses, uh, because of sound, it arises. Because of ear translucency, it arises. Uh, because of your attention, so turning in the mind towards the hearing, uh, it arises, etc. So there are two causes. So uh, this is a cause, this is the effect. If you do that, it is also vipassana yes I know. Yeah. và một cái cách nữa cách nữa để mà quán gọi là quán ờ, vi, uh, vipassana hay là hành hành thiền vipassana có một cái cách nữa cách khác nữa để quán đó là khi mà chúng ta thấy rằng âm thanh khi mà âm thanh hay là cảnh cảnh mà đập vào với xứ cảnh đập vào xứ nghĩa là cảnh thinh cảnh thinh đập vào với xứ ở đây đó là nhĩ xứ thì khi cái, cái cảnh này đập vào xứ thì khi đó nó sẽ tạo tạo nên cái danh pháp sanh khởi hay là những cái tâm sanh khởi đó là tâm nhĩ thức tâm nhĩ thức sẽ sanh khởi và khi mà biết khi mà chúng ta biết càng chi tiết càng tốt và đồng nếu mà không biết chi tiết thì biết rằng cái đó là cái nhân mà cái tâm nhĩ thức à, là cái tâm nhĩ thức sanh khởi tâm nhĩ thức sanh khởi như vậy thôi còn nếu mà như chúng chúng ta phải biết biết một cách chi tiết đó là khi mà cái tâm uh, nhĩ thức thì ờ, cái tâm có có những cái tâm có những cái tâm sẽ sanh ở nhĩ môn và có những cái tâm sẽ sanh ở ý môn và dường như là hai cái tâm này nó sanh cùng với nhau đập vào và nó sanh cùng với nhau ở cả nhĩ môn, à, ờ, nhĩ môn và ý môn và khi đó thì uh, chúng ta phải phân biệt phân biệt được đó là những cái tâm nào hay là nó sanh ở tại nhĩ môn và tâm nào thì sanh dựa trên dựa trên nhĩ môn và tâm nào dựa sanh lên dựa trên ý môn và chúng ta thấy được nó xanh lên cùng cùng một lúc như vậy đập vào và nó xanh lên nó xanh khởi cùng một lúc như vậy và chúng ta thấy được phải quán được cái sự khổ vô thường vô ngã đây không phải là tôi đây không phải là của tôi đây không phải là linh hồn của tôi chúng ta quán cái sự sanh diệt như vậy thì cũng được gọi là gọi là vipassana hay là cánh quán quán theo một cái cách khác đó là quán về mối liên hệ về nhân và quả thì cái nhân cái nhân mà sanh cái nhân để mà tâm nhĩ thức sanh khởi là như thế nào cái tâm nhĩ thức à, cái tâm nhĩ thức sanh khởi ở đây đó là do âm thanh âm thanh là cái nhân và tâm nhĩ thức là cái quả và sắc thần kinh nhĩ là cái nhân và âm thanh là cái quả à, và tâm nhĩ thức là cái quả và tác ý tác ý hướng tới đề mục là cảnh thinh hay là cảnh cảnh âm thanh là cái nhân và uh, tâm hay là danh pháp là cái quả hay là vân vân theo nhiều cách cái này mà chúng ta sẽ quán được đó là cái sự mối liên hệ giữa nhân và quả um, thì đó chúng ta thấy được và cái sự đó là vô thường khổ vô ngã và thấy được đó là cái sự không phải là tôi không phải là của tôi không phải là linh hồn của tôi thì nếu mà thấy được như vậy thì khi đó chúng ta mới gọi đó là gọi là vipassana so about the sensation you said so the same thing you may have so you can discern uh, which is uh, object which is impinging you are translucency, body translucency. Or you may discern you are body translucency, which is being impinged. Being impinged. So whenever the base and object impinging each other, uh, the mind, which is knowing uh, about the touching, uh, will arise. So Uh, you can also discern mind. Uh, so in this way you can go. Yes, I know. Và tương tự như vậy trong trường hợp mà cô nói là phân hay là phân biệt cái cảm thọ. Phân biệt cảm thọ ở đây nghĩa là niệm thọ, cô, nghĩa là cô bảo phân biệt cái cảm thọ, cảm thọ ở đây là gì? Khi cô phân biệt cảm thọ trên thân như vậy, nếu mà phân, phân biệt cái cảm thọ trên thân ở đây thì cô phải thấy được đó là cái cảnh xúc, cảnh xúc uh, mà cảnh xúc cộng với sát thần kinh thân khi cảnh xúc đập vào sát thần kinh thân thì nó sẽ sanh ra cái sự uh, thấy được cái sự xúc chạm và khi mà sát tình hình thân hay là nói cách khác là sát tình hình thân bị đập vào bởi cảnh đó là cảnh xúc hay là bất kỳ khi nào mà xứ xứ và cảnh mà nó gặp nhau hay đập vào nhau thì khi đó thì ví dụ như là sát tình hình thân ở đây uh, là cái cảnh xúc ở đây mà nó chạm vào cái ờ, đập vào cái sát tình hình thân thì nó sẽ tạo ra cái tâm thân thức và tương tự như vậy nếu mà cô hành thiền và cô thấy được cái mối liên hệ giữa cái tâm thân thức ở đây, cái nhân và quả, thấy được cái sự tâm thân thức, ờ, cái nhân sanh của nó, của cái tâm thân thức này là như thế nào, những cái danh pháp này khởi sanh lên là như thế nào, do nhân gì, và thấy được cái sự vô thường của vô ngã uh, của nó, thấy được cái bản thể bản thể tự nhiên của nó thì trong khi đó thì mới được gọi là vipassana. So, although we can say those are vipassanas, Uh, to make sure to be complete, we should do uh, systematically, especially in the first time. So discerning vipassana, discerning, uh, discerning materiality, discerning mentality, discerning cause and effect, uh, discerning arising and perishing, and contemplate as a nature to another. So you should go in this way. So after you have done all, so uh, or rather you may do accordingly. Uh, you can start uh, anywhere. Um, also, you can do quickly for four things uh, uh, within one sitting. Và để mà cô chắc chắn được rằng là mình có phải là hành thiền hay là bất kỳ hành giả nào cũng thế khi biết chắc chắn được là như vậy mình có phải hành thiền vipassana hay không thì chúng ta phải biết là một trong những cái điều như thế này chúng ta phải hành tiền theo một cách thật sự là có trật tự có hệ thống có thứ lớp và thứ lớp ở đây đó là gì khi mà phân biệt hành thiền vipassana đầu tiên là quý vị có phân biệt được danh hay không phải phân biệt danh phải phân biệt phân biệt sắc phải phân biệt được nhân và quả và phải phân biệt được cái sự sanh diệt và và thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã tam tướng khổ vô thường vô ngã khi mà thấy được bốn cái điều này phân biệt được danh phân biệt được sắc phân biệt được cái sự sanh diệt vô thường của vô ngã phân biệt được nhân và quả thì tất cả những thứ này khi mà đã thực hành thứ lớp từng cái một rồi thực hành theo một cái thứ lớp một cái hệ thống như vậy rồi thì sau đó khi thuần thục rồi thì bất kỳ chúng ta có thể bắt đầu với bất kỳ một trong bốn cái ờ, bốn uh, cái bốn cái cái phương pháp quán này và khi đó có thể sau khi thuần thục rồi thì một cái thời thiền ngay cả một thời tiền chúng ta có thể quán được cả bốn cái yếu tố này hay bốn cái pháp bốn cái sự bốn cái cái cách quán này nghĩa là bốn cái sự phân biệt phân biệt danh phân biệt sắc phân biệt về cái sự sanh diệt vô thường khổ vô ngã phân biệt về nhân và quả thì cái đó thì chúng ta có thể gọi đó mới là thực hành thực hành thiền vipassana ừ. say đó sadhu sadhu sadhu uh, à, so say đó so time is up so may say đó research for the sharing of Mary say đó yeah okay we've been chatting Εκατονάδαυτιον αισέρο. Εταβατά τσα αμμέχι. Etawata chamehi. Sambadam punya sambadam. Sambadam punya sambadam. Sabe dewa anumodantu. Sabe dewa anumodantu. Saba sambati sairiya. Saba sambati sintiya. Idame nyadina hodu. Idame nya dinang hondu. Sukida hondu nya dayo. Sukita hondu nya tayo. idame me bonyang. Ida me Asawa kaya wahang. Asawa kaya wahang. Hondu. Hondu. Ida me bonyang. Ida me punyang. Nibbana sa. Nibbana hondu mama punya bagam mama punya bagang saba sadanam saba sadanam bajemi bajemi besabe besabe Mesamang. mesamang punya bagam punya bagang labandu labandu sadu sadu, sadu. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk, and thank you, Fante Pavaratambika, for the wonderful translation today. We would like to share on our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning dharma, and practicing dharma to Bob Sayadaw tree. May Sayadaw be strong healthy and long life. We also thank everyone for your time and participation. See you all in the next Dharma class. May all be well and happy. May the light of Brahma always shine upon us. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp rất tuyệt vời và kính tri ân Phản Tê Pháp Thắng đã phiên dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dân đến Ngài Bob Sayadaw những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Chúng con kính mong Ngài Paok Sayadachi, Pháp thể kinh an, thân tâm an lạc, mãi là bóng mát cho chúng con nương nhờ. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc toàn thể đại chúng được hạnh phúc và an lành. Nguyện mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong hào quang của chánh pháp. Sadu, sadu, sadu, sadu, sadu. Okay. Thank you, Sayadaw. Thank you, Pante. Thank you, everyone. Sadu, sadu, sadu, Sayadaw.